บุ๊กทูสี่สิบห้าแคทูริสเดชันเพนกี้ที่โรงหนังคินเนเราอยากไปดูหนังเมสโนริเม e อติคิน n ą วันนี้มีหนังดีฉาย Šiandien eina geras filmas หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ Filmas yra visai naujas ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Kur yra kasa ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Ar dar yra laisvų vietų บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะเกียร์คหน่วยบิลเตตหนังเริ่มกี่โมงคะคดับประสิดเดเซนซสหนังฉายกี่ชั่วโมงคะเกียร์ตรงกับฟิลมสจองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ อาร์กาล a b บิเล t u s į s a k y ต i i ังสต s t ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังดิฉันต้องการนั่งข้างหน้าดิฉันต้องการนั่งตรงกลางหนังหน้าตื่นเต้นฟ f i l m ส s b u วอิ d o ม u s หนังไม่น่าเบื่อ Filmas buvo nenuobodus แต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะ Bet knyga, pagal kurią buvo sukurtas filmas, buvo geresnė.